ღვთის მშობელო ქალწულო გიხაროდენ მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ناقოფი მუცლისა შენისა რამეთუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა